alo opex pros mormolukeion, alo opex eis oikion elthusa hupocritu, cae hecasta ton autu skevon diereunomene, heure cae kefaleen mormolukeiu eufuos cateskevasmenen. Hen cae analabuza tais herzin efe, o oh, hoia kefalee, cae encefolon uc echei, ο μούθος προς άνδρας μεγαλοπρεπέης μεν το σώματι, κατά ψυχέν δε αλογίστους.